Գավառատը բանը որ ունեցա միջալոց էքստրաօրդինարի որպես նկարիչ, բացառիկ նկարիչի բան տվեցին այդ ստատուսով։ Պատվերի դալ բան խնդրում եք էլ էս էլ արային էլ էլ արանոր գնաբան։ Այդպես 3 ամիս ուշացա, որ մի քիչ էլ ուշանայի կարող այդ ժամանակ կա որ պետք է գնաս էլի։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի այս տարվա անդրանիկ թողարկումը։ Հիշեցնենք զրույցներ արվեստագետի հետ շարքի հյուրներ գեղանկարիչ Ռուդիկ Պետրոսյանը հաղորդումը պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Դարիկ Օվոսկանյանի։ Երիտասարդությունը կյանքի լուսաբացն է։ Երիտասարդների մասնակցությամբ երիտասարդների համար երիտասարդների մասին ամեն չորեքշաբթի առագաստ ծրագրում։ Այն վարում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սուրբ Գիրքը Քրիստոսով մարդու փրկության մասին։ Քրիստոնեական դավանանքը մարդու փրկության առանցք։ Դարձ հոգևոր հաղորդաշարը եթերը հերարցակվում ամեն շաբաթ օր։ Հեղինակ եւ խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան։ Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է եթերում։ Ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորել է Հայաստանի ազգային ժողովի նորընտիր նախագահին։ Փարիզում կկայանա Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը։ Այսօր կայացել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարի Մամլո Ասուլիսը։ Արցախի պաշտպանության նախարարը ներկայ է գտնվել հարավային եւ հյուսիսային ուղությամբ գործող միավորումներում անցկացված ծառայողական խորհրդակցություններին։ Լևոն Արխգյուղից դեպի հարավարևելք ընկած հատվածում վաղը ՀՀԿ-ն դիտարկում կանցկացնի։ Քաշաթաղի շրջանային զինկոմիսարիատում կայացել է 2019 թվականի առաջին զորակոչը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը. Այսօր Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը բացել է ամենատարեց падգամավորը քրդական համայնքի ներկայացուցիչ Կնաս Հասանովը։ Հայաստանի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Անդրանիկ նստաշրջանը սկսվել է Հանրապետության օրներքի հնչյուններով։ Ողջունի խոսքով հանդես է եկել Գարեգին երկրորդ համենայն հայոց կաթողիկոսը եւ իր օրհնությունը բերել падգամավորներին ու խորհրդարանին։ Այնուհետև նա падգամավորներին հրավիրել է միասնական աղոթքի եւ հնչեցրել տերունական աղոթքը։ Այնուհետ ողջունի խոսքով հանդես է եկել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նորավորում եմ խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերին եւ բոլոր падգամավորներին մարդում հաջողություն եւ արդյունավետ աշխատանք։ Հարգելի падգամավորներ, դուք ստացել եք լայն հնարավորություններ կյանքի կոչելու Թավշյա հեղափոխության գաղափարները եւ արդարացնելու հասարակության սպասելիքները կերտելու նոր Հայաստանը։ Նոր Հայաստանը կառուցելու համար դեռ բազում եւ լուրջ բարեփոխումներ պետք է իրականացվեն բոլոր բնակավարներում։ Նոր Հայաստանում մարդու տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրթական իրավունքները եւ ազատությունները պետք է հանդիսանան մարդու արժանապատվության կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը։ Նոր ազգային ժողովին բավականին ծավալուն աշխատանք է սպասվում խորհրդարանական դիվանագիտության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ մարտահրավերների շարքը երկար է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ եւ արդար կարգավորում, Հայաստանի վարչակարգի անվտանգության բարձրացում, բանակի արդիականացում, Եվրասիական եւ եվրոպական ուղություններով համագործակցության խորացում, համագործակցության զարգացում հարևանների, համաշխարհային բոլոր դերակատարների, բոլոր գործընկերների եւ իհարկե բարեկամների հետ։ Հայաստանի տեղի ամրապնդում աշխարհում այս ամենի համար անհրաժեշտ են պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ եւ հմտություններ։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Ողջունի ելույթներից հետո падգամավորները երթում են տվել։ Падգամավորների երթումից հետո նիստը նախագահողն ազգային ժողով ընտրվելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրության հիման վրա պաշտոնապես հայտարարել է ազգային ժողովի падգամավորների ընդհանուր թիվը եւ ներկայացրել падգամավորներին։ Ազգային ժողովում փակ գախնի քվեարկության արդյունքներով խորհրդարանի նախագահ է ընտրվել միակ տեխնացուն Իմ Քայլը դաշինքից առաջադրված Արարատ Միրզոյանը։ Հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը նշել է, որ քվեարկությանը մասնակցել են ազգային ժողովի բոլոր 132 падգամավորները։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորական նամակ է ուղարկել Հայաստանի ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Արարատ Միրզոյանին, որում մասնավորապես ասված է. Մեծարգո պարոն Միրզոյան, ընդունեք իմ անկեղծ շնորհավորանքները Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Հայաստանի խորհրդարանը իր մեկդարյա գործունեության ընթացքում մշտապես եղել է ինչպես մայր հայրենիքում պետականության ամրապնդման հիմնական ինստիտուտներից մեկը, այնպես էլ համահայկական կարևորության հարցերի քննարկման եւ համազգային նպատակների ուղենշման յուրահատուկ կառույց։ Վստահ եմ հանրային քաղաքական ակտիվ ներգրավվածությունը եւ խորհրդարանական աշխատանքի փորձը նպաստելու են ազգային ժողովի նախագահի բարձր պաշտոնում ձեր գործունեության հաջողությունը՝ իշա հայրենիքի անվտանգության ու կայունության եւ Հայաստանի ժողովրդի բարեկեցության ապահովման։ Երկու հայկական խորհրդարանների միջև ձևավորված առանձնահատուկ բարեկամությունն ու ջերմ հարաբերությունները հուսալի հիմք են փոխգործակցության շարունակականության եւ նոր ворակ արձանագրելու համար։ Համոզված եմ մեր համատեղ ջանքերի շնորհիվ կպահպանենք ձևավորված ավանդույթները եւ ավելի բեղմնավոր ու ներդաշնակ կդարձնենք արկա համագործակցությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի անունից մեկ անգամ եւս շնորհավորելով ձեզ մաղթում եմ քաջառողջություն եւ հաջողություններ պատասխանատու պետական պաշտոնում, ասված նվիրված է Աշոտ Ղուլյանի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետ նշանակելու մասին։ Հիմք ընդունելով սահմանադրության 149-րդ հոդվածի առաջին մասը, հանրապետության նախագահ Ար, Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին, ասված է նախագահի հրամանագրում։ Հայաստանի սահմանադրության 149-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն հանրապետության նախագահը նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսվելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում սահմանադրության 89-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձևավորված խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած տեխնացուին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի միջև երկխոսությունը կնպաստի դաշնակցային փոխհարաբերությունների ամրապնդմանը։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի բարի ավանդույթների վրա, եւ երկրները զգալի փորձ են ձեռք բերել տարբեր բնագավառներում արդյունավետ համագործակցության ոլորտում։ Ենթադրվում է, որ մեր երկխոսությունը եւ կառուցողական համատեղ աշխատանքը կխթանեն ռուս-հայկական դաշնակցային փոխգործակցությունները, ինչպես նաեւ եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների առաջխաղացումը։ Սա անկասկած համապատասխանում է մեր եղբայրական ժողովրդների շահերին, ասվում է Վլադիմիր Պուտինի հերագրում։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ հունվարի 16-ին Փարիզում կկայանա Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվության եւ հանրային դիվանագիտության վարչությունից։ Այսօր կայացել է արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսմայելյանի մամլոասուրիսը 2018 թվականին գերատեսչության գործունեության արդյունքների եւ ընթացիկ տարվա անելիքների վերաբերյալ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով անցած տարին նշանավորվեց Արցախյան շարժման 30-ամյակին, գերատեսչության կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպմամբ ու իրականացմամբ, որոնք բազմաբնույթ էին ու ընդգրկուն։ Մի քանի տասնյակ միջոցառումներ են կազմակերպվել, եթե աշխարհագրության մասին խոսելու լինենք, դա Լոս Անջելեսից, Վաշինգտոնից մինչև Սիդնեյ, Մոսկվայից մինչև Բեյրութ։ Նաև 18 թվականը 50 գայթ ընտեղ ունեցած Ցեղասպանության 30-րդ տարելիցն էր, որը եւս նշվել է տարբեր մեր հայկական օջախներում արտերկրում։ Ըստ ժամանակացույցի արտգործնախարարության աշխատանքների հաջորդ առաջնահերթությունն անցած տարում ֆրանկոֆոն երկրների գագաթնաժողովի միջոցառումներին մասնակցությունն էր։ Արցախը առանձին տաղավարով մասնակցեց ֆրանկոֆոն երկրների ապրանքների ցուցադրությանն ու կազմակերպեցին տարբեր պատվիրակությունների այցեր Արցախ։ Երևանում տեղի ունեցել Expo, հա, ֆրանկաֆոն երկրների ապրանքների ցուցադրություն եւ մենք կարողացել ենք տաղավար ունենալ Արցախում արտադրված ապրանքները այնտեղ ցուցադրել, նաեւ ներկայացնել մեր զբոսաշրջային ներուժը Արցախի հանրապետության, նաեւ մասնակցություն ենք ունեցել մեր մշակութային գործիչները, մասնակցել են Երևանում գազམ་ակերպված ֆրանկաֆոն երկրների համերգին եւ մենք փորձել ենք մեր մշակույթը ներկայացնել։ Նաեւ լրագրողների մի մասը, որոնք այցելել են Երևան լուսաբանելով ֆրանկաֆոնիայի այդ գագաթաժողովը, մի խումբ այցելել են Արցախ այդ օրերին եւ հասալեզու բարբերականներում հոդվածներ են հրապարակվել Արցախի վերաբերյալ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել տարբեր երկրների հետ ապակենտրոնացված քաղաքականությանը, որի արդյունքում Մայիսի 22-ին Ավստրալիայի Ռայդ քաղաքը քաղաքային խորհրդում միաձայն որոշում է կայացրել Արցախի հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ եւ կոչ արել կենտրոնական իշխանություններին նմանատիպ որոշում կայացնել։ 18 թվականին ընդլայնվել է մեր ապակենտրոնացված համագործակցության աշխարհագրությունը առաջի անգամ Մերձավոր Արևելքից երկու քաղաքների հետ ստորագրվել է համագործակցության հուշագրեր եւ ընդհանրապես 18 թվականին մենք կարողացել ենք ապահովել 6 քաղաքների հետ ուշագրեր են ստորագրել Անցած տարի կազմակերպվեց Արցախի հանրապետության նախագահի առաջին պաշտոնական այս նամանը, որը շատ արդյունավետ էր եւ գիտեք, որ մեծ աղմուկ է դա բարձրացվել հատկապես Ադրբեջանում։ Հանդիպումներ կային եւ պաշտոնական մակարդակով եւ վերլուծական եւ սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ Եվ այս առումով սա առաջի անգամ է, երբ նախագահը այցելում է միայն Վաշինգտոն եւ ունենում է միայն քաղաքական հանդիպումներ։ Նաեւ եղել են ուրիշ այցեր, եթե խոսալու ենք գործադիր իշխանության մասին, կարող եմ ասել, որ տարբեր նախարարներ եւ գերատեսչության ղեկավարներ այցելել են Եվրոպա եւ Մերձավոր Արևելք ու գործնական բնույթի պայմանավորություններ են ձեռք բերել այնտեղ։ Հայկական զույգ հանրապետությունների մոտեցումն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին համընկնում են։ Ըստ այդմ դիրքորոշումը հետևյալն է։ Համարում ենք, որ այս գործընթացը ունի երկու մակարդակ, մեկը զինադատարի պահպանումն է եւ կայունության ապահովումն է, որը անհրաժեշտ պայմաններ պետք է ստեղծի քաղաքական խնդիրների քննարկման համար եւ մենք շահագրգռված ենք պատերազմի հերանեկարի բացառման առումով եւ կայունության պահպանման այդ պատճառով մենք ծեր համագործակցություն ենք ծավալել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասինյակի հետ Արցախում կազմակերպվել է մեր մասնակցությամբ Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանային շփման գծում 17 դիտարկում մենք աջակցել ենք այդ դիտարկումների կազմակերպանը, որովհետև մենք համարում ենք, որ դա այն նվազագույն միջոցներից է, որը այս կամ այն կերպ աշխատում է կայունության վրա։ Նաև մենք կողմնակից ենք եղել եւ հանդես ենք եկել ԵԱՀԿ գործող նախագահի գրասենյակի ընդլայնման եւ այդ գրասենյակի դիտարկման հնարավորությունների ավելացմանը։ Անդրադառնալով շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման առումով առաջնահերթություններին Մասիս Մայլյանը մասնավորապես նշեց կայունության ապահովման առումով մենք կարևորում ենք Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռբերված պայմանավորվածությունների իրագործումը եւ ընդհանրապես միջազգային վերահսկման մեխանիզմների ստեղծումը մեր շփման գծում, որովհետեւ իր մեջ այդ մեխանիզմները ներուժ ունեն զսպել Ադրբեջանին եւ կայունություն ապահովել տարածաշրջանում եւ այս ուղությամբ Արցախի հանրապետությունը, ինչպես գիտեք, իր կողմից աշխատանքներ է կատարել եւ միակողմանի ստեղծել է տեսադիտարկման համակարգը եւ մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք տրամադրել Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ շահագրգիռ կողմերին այն տեսանյութերը, որը պաշտպանության բանակ գրանցում է առաջնագծից եւ հետագայում, եթե իրագործվեն Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները եւ ստացվեն այդ ջազգային վերահսկման մեխանիզմները մեր կողմից ստացված այդ համակարգը կարող է այդ միջազգային մեխանիզմի մի մասը կազմել կամ հիմքը։ Նշենք, որ Արցախի արտգործնախարարի Մամլո Ասուլիսը շարունակվել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հարց ու պատասխանով, որին կանդրադառնանք վաղվա մեր թողարկումների ընթացքում։ Դուք լսում եք լուրեր Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը ներկայ է գտնվել հարավային եւ հյուսիսային ուղությամբ գործող միավորումներում անցկացված ծառայողական խորհրդակցություններին, որոնց ընթացքում ամփոփվել են միավորումների ու յենթակա զորամասերի 2018 թվականի արդյունքները։ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն խորհրդակցությունների ժամանակ ըստ առանձին ուղությունների վերլուծվել են բոլոր դրական զարգացումներն ու արձանագրված բացթողումները, որոնց ամփոփ գնահատականներից բխեցվել են 2019 թվականի բանակային տարվա հիմնական առաջնահերթությունները։ Խորհրդակցությունների ընթացքում բանակի հրամանատարը միավորումների եւ զորամասերի հրամկազմի նաեւ խնդիրներ առաջադրել գալիք ուսումնաշրջանի վերաբերյալ, իսկ նախորդ բանակային տարվա արդյունքներով առավել աչքի ընկած զինվորականներին ու ստորաբաժանումներին խրախուսել պատվոդրոշներով եւ արժեքավոր նվերներով։ Վաղը Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Լևոնարխ գյուղից դեպի հարավարևելք։ Ինչպես հայտնել են արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Քաշաթաղի շրջանային զինկոմիսարիատում կայացել է 2019 թվականի առաջին զորակոչը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Զորակոչային բաժանմունքի պետ կապիտան Հովանես Բայացյանը աշխատակիցները վերջնական տեսքի են բերում զինվորացու տղաների փաստաթղթերը։ Բոլորն էլ պատրաստ են անցնելու ծառայության հայոց սպանակում։ Շրջանային զինկո մայոր Ստեփան Օհանջանյանը նշեց, զորակոչը կատարվել է կազմակերպված Փաստաթղթերը վերջնական տեսքի բերելուց հետո զորակոչիկները շարվեցին զինկոմիսարիատի միջանցքում։ Զինկոմի տեղակալ Կամո Ալավերդյանը ողջունեց տղաներին, հետաքրքրվեց, արդյոք որևէ խնդիր չունեն։ Այնուհետև մաղթեց բարից առաջուն։ Զինկոմ Ստեփան Օհանջանյանը տղաներին օրտորես լինեն զգոն ու կարկապահ, լսեն հրամանատարներին, միմյանց հետ լինեն հարազատի պես։ Ընթունված սովորույթի համաձայն Ստեփանակերտ մեկնելուց առաջ զորակոչիկներն այցելեցին Բերձորի Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված հուշամալիր, որտեղ նրանց համար ելույթ ունեցան Բերձոր ժողովրդիկների համույթի երկիչ երաժիշտները։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավճյանը շնորհավորեց տղաներին, նրանց ծնողներին ու հարազատներին զինվոր դառնալու արդիվ եւ մաղթեց բարի ճանապարհ ու վերադարձ։ Եկավ հրաժեշտի պահը եւ parելով մեկնեցին տղաները դառնալու հայոց տան պահապանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արդեն գրեթե 2 տարի է, ինչ Մարտակերտում հաջողությամբ գործում է Մարտակերտի բարիկներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որը զբաղվում է ճրերի արտադրությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մարտակերտի բարիկներ համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն ծնունդ առել երիտասարդ գործարարներ Գրիգորի Միրզոյանի եւ Ալեքսեյ Բալայանի նախաձեռնությամբ։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հետ համագործակցության արդյունքում հայու միջազգային հանրությանը պատմելու Արցախյան արևի ու հողի ծնունդ մեղրածոր մրգերից պատրաստված ճրերի համի ու հոտի մասին։ Ընկերության արտադրամասում սկզբնական շրջանում պատրաստում էին տարբեր տեսակի ճրեր, բայց այսօր արդեն Մարտակերտի բարիկները ներկայանում են նաեւ պահածոների լայն տեսականիով։ Ընկերության Տնորեն Ալեքսեյ Բալայանի խոսքով Ես ու Գրիգորի Միրզոյանը միասին հիմնել ենք այս ամեն ինչը։ Մենք միասին ենք որոշել, ուսումնասիրել ենք տարբեր տեղեր, նույնիսկ տարբեր երկրներում էլ ուսումնասիրել ենք, ամեն ինչից մի բան վերցրել ենք ու ամեն տեղից, որտեղ որ ասենք մենք սխալներ նկատել ենք, դրա վրա հիմնել ենք ավելի ճիշտ տարբերակով ենք արել ու այսօր ստացվել է մեր մոտ։ Ընկերության հիմնադրման նպատակներից մեկն էլ այն էր, որ այգիների բերքն ու բարիկն ամբողջությամբ օգտագործվեն։ Բնականաբար նաև խնդիր էր դրված նպաստել մարդկանց զբաղվածության աճին։ Սկզբնական շրջանում արտադրել տրվում էր նրանյութ, բայց կարճ ժամանակ անց պահանջարկը հնարավորություն տվեց առանձը երկ մտալու զարգ տալ նաև նոր տեսականիների արտադրությանը։ Ալեքսեյ Բալայանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նախատեսել են մոտ 2 անգամ ընդլայնել արտադրության ծավալներն ավելացնել ամառային չորանոցների թիվը այսօր աշխարհում որ երկրներում էլ որ վերամշակում կա ճիրի վերաբերյալ հիգիենայով ամեն հարմարությունով ամեն ձևի մենք ենք այսօր կարողացել հարմար ստանանք մենք դեղծած Իրանը Երևանից ենք բերում ստեղ բայց Երևանում էլ շատ ճիրի վերամշակողներ կան թե մեր Ղարաբաղի օթն էլ դաժե երևի կապ ունի այսօր ինքան էլ ավստացա որ Երևանից էլ պատվերներ ունենք հարկ է նշել որ իր կարճատև գործունեության ընթացքում ընկերությունը բավականին մեծ ճանաչում է ձեռք բերել ինչպես Արցախի այնպես էլ ռուսաստանյան սպառողների շրջանում արտադրության Ընկերության ծավալներն լայնելու դեպքում հավաստում է ընկերության տնորենը։ Արտադրատեսակները վաճարկի կհանվեն նաև հայաստանյան շուկայում։ Ալեքսեյ Բալայանը վստահեցնում է, որ 2-3 տարի անց Մարտակերտի բարիկները կարող են համտեսել նաև Եվրոպայի բնակիչները վաճառել ենք, ասենք, պատվերներով, մեր լոգոյով, մեր ֆիրմայի անունով։ Հենց հիմա այն փուլում ենք, որ պատվիրում ենք մեր ֆիրմայի վիտրինաները։ Պահանջը շատ կա։ Նշենք, որ Արցախյան գյուղատնտեսական մթերքների եւ արտադրատեսակների նմուշների ցուցահանդես տոնավաճառում Մարտակերտի բարիկներ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ճանաչվել է լավագույն վերամշակող ընկերություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքում 3 տոնական դրամատրություն էր տիրում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Հին նոր տարուն երկար էին սպասել, ինչպես երեխաներն, այնպես էլ նրանց ծնողները։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանի նախաձեռնությամբ աշակերտները նամակներ են գրում ձմեր պապիկին, ով նրերների տեսքով իրականացնում է նրանց ցանկությունները։ Երեխաների ձմեր պապիկին ուղված նամակները Արա Հարությունյանը տեղադրել է Facebook-յան էջում, որոնք արձագանքել են նվիրատուներ եւ ուղարկել հասցեատերերին։ Նոր տարին սպասված տոն է հատկապես երեխաների համար։ Նրանք անհամբեր սպասում են այն նվերներին, որ ձմեր պապը բերելու է իրեն։ Տոնական նորն ավելի տպավորիչ եւ ուրախ դարձնելու նպատակով Արա Հարությունյանն ակումբում կազմակերպեց ուրախ եւ հետաքրքիր միջոցառում, որին հրավիրված էին Լիբանանահայ երգիչ Գևորգ Հաջյանը, Լուդուկահար Հակոբ Բաբայանը, նվիրատուներ։ Համերգի ընթացքում ամանորյա կատարումներին ու դահլիճում տիրող տոնական մթնոլորտին զուլվեցին ազգագրական երկն ու պարը եւ ահա եկավ սպասված պահը նվերների պարկը շալակին մեր մտավ հրաշագործ տներ պապը Առաջինից մինչև 12-րդ դասարանցիներն անհամբերությամբ սպասում էին իրենց նվերներին։ Դպրոցի աշակերտները շնորհակալություն հայտնեցին ձմեր պապին, ընկեր Արային եւ նվիրատուներին։ Հինոր տարվա տոնը կրկնակի տոնական եւ իրենց ցանկություններն իրականություն դարձնելու համար։ Տոնական միջոցառումն ավարտվեց ավանդական կուրկուտի հյուրասիրությամբ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Հունվարի 1-ից 14-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 66 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 14, տեխնացին բնույթի 9 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 28 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան բացում 14, հիվանդի տեղափոխում 6, վերելակի բացում 2 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 3 դեպք, տուժել 18 քաղաքացի։ Շմոլ գազի արտահոսքի հետևանքով վիրավորումով գրանցվել է դժբախտ պատահար, զոհվել է 3, դուժել 1 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 5 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։ Հետաքրքիր սյուժեներ եւ ուշագրավ պատմություններ, տարաբնույթ տեղեկատվություն, մշակութային լուրեր, խճանկար եւ օրացույց էջերում։ Այս ամենը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագրում երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15:15-ից 16-ը հանրային ռադիոյի եթերում։ Папа ушел и унес с собой баян. А вместе с ним унес самые прекрасные песни, самый светлый праздник – 1 мая – самое лучшее в жизни время. Время до войны.